Chunka iskainioh kah kapitulo. Manalin liam kahkunawan rikchanachisqan manta. Rikchanachikunawan yachachispanmi Jesus nirja. Hukrunam chakrampi ubasta plantaruspa, moyorigninta pirjarachirja. Huk pusutatagmi rurachirja ubaspa rurunta sarunankupa. Inaspa markayoq chukllata rurachirja, chaymanta kuidanankupa. Chaykunata rurarachispan chakrantallam kaqkunaman arrienda kuruspa illarurja. Kusicha tiempo chayramuptinmi mirunanta chay dueño kacharqa, arriendaqninkunamanta tupaqninta mañamunanpaq. Paykunañataqmi chay runata hapiruspanko, majaparurqaku, inaspam kuterichirqaku mana imayuqta. Dueñoñataqmi huknin runantaña kacharqa. Paitam umanta pakiruspanko penjaypaqta rurarqaku huk runatawantaq kachaptinmi paytañataq wañurachirqaku. Chaywanpas huktawan huktawanraqmi kacharqa. Paykunatam wakinta mahaparurqaku. Wakintañataqmi wañurachirqaku. Chay dueñopaqa kuyasqan sapallan churillanñan puchururqa. Paytam kacharqa. Churiytaqa respitanhakuch. Nispa. Ichaqa llamkaqkunan payta rikuruspanku paymi chasquinqa herenciataqa. Taytaqa wañurachisunña, ñuqanchikña dueño kananchikpa. nispa. Chaymi wañurachispanku cuerpunta chakramanta wishchururqaku. Chaynaqa imatataq ruranja chakrayuqa, payqa kutiramuspanmi llamkaqkunata wañuchispa, chakranta hukunamanña arrendakurunqa. Manachum Bibliapi leerqankichik, wasi perjakunapa kunapa wis hanko romeja, simientupi iskina hape grumiña merikore Kaitaja roraron, señor Diosmi. Kaija was hanchik paga ima admirakui ipagmi nispanis Inapting mi tapuj ningrunakuna, musia korurjako Jesus parik paikunapa kontrampikas Chaime hape monarjako. ichaqllaparunakunata manchakuspankum, mana ima rurayta atis pasakurjaku. Impuesto paganamanta. Jesus manmi kachamurjaku wakin farisiukunatawan re erudispa wakin hatejninkunata, chaynapi Jesus imamantapas manallinta rimaruptin akusanankupa. Paikuna hamuspankum Jesús tanerjaku. Yachachico. Yachanikum qamqa mana manchakuspayki chiqaprimasqaykita. Qamqariki manam runapaq hawallantachu hawanki. Chiqaptam yachanki Diospa munasqanman hina kawsananchikpaq. Allinchu rey Cisarman impuesto pagay ichamanachu, pagachu anchu ichamanachu, nispa. Jesús mi paikunaga iskay uya kasqankuta yachaspan nirja. Imanas hataq pantachiway perichkankichik, Holjita apamuaychik hawanaypaq, nispa. Aparamuptinkum Jesus paikunata tapurja. Pipa uyantaq hinaspa pipa sutinta kay holjipija kachkan, nispa. Chaymi paikunañataq nerja. Rey Cesarpam, nispa. Hinaptinmi Jesus ñataq nerja. Rey Cesarpa kajtaja payman yahuychik. Dios man ñataq paypa kajta, nispa. Jesús pachayna admira chaynanis hanwan millunpayllataña admirakurqaku. Wañuqkunapa manta. Chaymantam Jesús man amurqaku wakin sadesiyukuna. Paykunaqa manam kriqkuchu wañuqkunapa kawsarimunanmanta. Chaymi Jesusta nerqaku. Mueses muesispa qillqasqanpim niwachkanchik. Kasado runa mana wawayukta warminta dejaruspa wañoroptinga, wawujin mi biudawan kasarakunga. Hinaptin mi churimpas, wañukukpa churin hinanya kanja. Chainapi wañukukpa mirainin kanampag, nispa. Hanchis wawujin tinjarikunam karja. Bibikaj kasarakuspan mi wañoruspan warminta mana wawayukta sajerurja. Chaimantam sulkan kasarakururja chay warmiban, Paipas mana churiyuqmi wañukurqa. Kasarakurqataqmi kimsakaq hatejninwanpas. Chaynapim hanchisnintinpuni kasarakururqaku chay warmillawan. Hinaptinmi mana mayqanninpapas churinku karqachu. Chaymanta warmipas qipankuta wañururja. Chay tinguan hanchisnintinwan kasarakuchkaptinqa wañuqkuna kawsarimuptinqa mayqanninpama warminqa kanqa chaymi Jesusñataq nirqa. Qamkunaqa pantaypim kachkankichik, Bibliapa nisqantapas chaynataq Diospa atinintapas mana riqsispaykichik. Llapa runakuna kawsarimuspankuqa manam kasarakunqakuchu, manataqmi kasarachinakunqakuchu. Ichaqa hanaq pachapi kuna angelkuna hinañam kanqaku. Wañuqkuna kawsarimunanmantaqa manachum lirqankichik muesispa librumpi, tankar Kichkamanta Dios pay payminerja. Nyuhaha kani Abrahampa, pa, hinaspa Jacopa Dios ninmi, nispa. Dios ha manam pa Dios nincho, ichaja pa Dios ninmi. Chaynaja hamkunaja, llumpay pantaypim Hatung nin kamachiku manta. Jesus manmi asuykurqa y achache runa. Paymi y tapuq ninkunaman dios pa contestasqanta. Chaymi Jesusta Dios pa' mai kamachikuy mantaja, nin hatum y nispa. chaime Jesús manta gnerja, Tukuymanta kasukuna y hakaimi. Israel runa kuna. Uyarichik. Señor Dios ninchik hachullayan. Señor Dios nikitam kuyanki tukuy sunhoykiwan, tukuy vidaykiwan, tukuy yuyaynikiwan, hinaspa tukuy kalpaykiwan. Nispa. Kay kahlia hatih ninyatahmi nin. Kuyankim runamasikita kikikita hina. Nispa. Kay kunam liapallan kamachikuykunamanta aswan hatun kamachikuykuna. Chaimi diospa leinin chegruna Jesús tanerja. Yachachico, tam nerunki, chihaptam dios hachuyalla, manatagmi huk dios hakanchu paimantaja. y tukuy sungonchikuan, y yuyaininchikuan, inaspa y kalpanchikuan dios takuyayja. Allintajmi que kikinchikta hina kuyaypas. Chay rurayma, dios Dios diospa kunata liu lliw kañanamantapas, chhaynataq ofresina ofrecina mantapas, nispa. Yachay me Jesus nerja, Manam llumpayñachu faltasunki, Diospa munaychakusqanman ekipa, nispa. Tapukuynunkiwan Jesusta mana wichichiyta atiptinkum, mayhan ninkupas manaña ima tapuytapas munarhakuchu. David pa mirainingmanta kaj Cristumanta. Templope Jesús yachachispan minerja. Ima inampita Dios paleinin yachachikunaja, Cristoja David pa mirainin menispaninko, kikin David mi, chuya espiritu pa sonjuchasjan nerja. Señor Dios mi Señor neita nerja. Enemigo ikikunata benzina ikamaya, PITI AIKUI Inimigoi kikunata saruchinaykamaya alliqniypitiaykuy. Nispa. Imaynataq Kristuja Davidpa mirayninqa kanman, David pune señor ni nispa Cristumanta rimachkaptinqa, llapa runakunañataqmi Jesusta kanasllawanña uyarirqaku. Diospa leynin yachachiqkunapa huchanmanta. Jesusqa yachachispanmi nirqata. Amaya hatipakuichikchu Diospalinin yachachiq runakunataqa. Paykunaqa quysu pachawan puriytam gustanku. Plazakunapipas respitullawanña rimaykunankuta munanku. Huñunakunanku wasikunapipas, hinaspa cumbidukunapipas, ñawpaqllapi tiyayta munanku. kunapa imallantapas hechuruspam, allin runa tukuspa, una unaita Dios tamanyakunko. Chayraykum paykunaqa wakinmantapas aswan kastigasqaraq kanqaku. Wakcha viudapa ofrenda husqanmanta. Jesusmi templupi tiyachkarqa ofrendakuna churananku baulpa chimpampi. Payqa hawachkarqa runakunapa hollqi churasqantam. Huk wakcha viuda chayramuspanmi baulman hinaykurqa iskay hollqichata. Chaymi disipulunkunata hayaykuspan Jesús nirqa. Chihaptapunim nikichik. Wakwakcha biudam, llapa apukunapa mantapas aswan achkataqa churaykun. Apukunaqa puchuq qullqillankutam churarqa. Wak viuda michaqa kainimpi mantinikunanpaq kakhtalya palyanta huikum.